maljuneco. Mi trovis malnova tiun en la angla lingvo. Ci captis min tioma, ke mi traducis gin por vi. La texto plene esprimas in sentoin tempain. Nur mi bedauras, che mi ne vercis gin mem. Mi neniam in miajn karajn amikojn, mian belan vivon, mian amatan familion je bela juna korpo. Dum mi maljunadžis, mi Farigis mem pli agrabla kaj malpli kritikema. Mi Farigis mia propra amico. Mi ne riprocias al mi dolčan deserton, che mi ne ordigis liton, au che mi acetis ion nenecesan, char la agio placis al mi. Mi vides multain miain amicoin forlassi nian mondon tro frue, antau ol ili comprenis grandan liberon, ciu venas cun agio. Neniu interesigas, ciam mi legas, au ludas per computilo, gis la quara horo matene, mi povas dormi gis la tag Mi dancas kun mi mem, kun melodioj de mia juneco, kaj kiam mi deziras plori pro perdita amo, mi ploras. Mi simple promenas sur plagio en malnova bankostumo, kun malbela ventro, spite de compato de junularo, kun belai corpoi, ancau ili estos maliunai. Mi confessas, che mi de tempo al tempo mal memoradas, sed existas estagioi, quiui tute perdis memor capablon. Tamen mi la gravain aferoin memoras. Certe, dum jaroi mia coro estis rompita, ciam oni perdas proximulon, au la infano turmentas, au ciam vian hundon faligos automobilo sed rompita coro donas alni forton, comprenon cae compaton. Coro, ciu neniam estis rompita, estas perfecta, sed neniam gis cias pri gioio el la vivo ne perfecta. Mi estas contenta, char mi vivis suffice longe, che miai haroi povis grisigi, cae miei ridoi sulcigis profunde en mian visagion. Existas homoi, quiui neniam ridis, cae multae mortis antau ol iliai haroi argentigis. Ciam la homo maliunigas, estas pli facile esti positiva. Tute ne interesas min, cion pensas aliai. Mine havas demandoin, mi ne demandas min mem. Mi ec raitas esti malbona. Je via demando mi diras, Yes, mi estas contenta esti maliuna. Mia agio liberigis min. La homo, cium mi estigis, placas al mi. Mi ne vivos eterne, sed ciam mi ancorau estas citie, mi ne perdas tempon per plendado. kio povus okazi, audroni droni en zorgoi pri kio eble okazus. Kaj mi manjas cion, kion mi šatas. Anonimo el interereto. El angligis indriška Drahotova.